wieder vorbei. Freude und Leid, es war alles dabei. Ihr fahrt euren eigenen Film, ich schreibe das Drehbuch für mein. My name is Optimus Prime. Ein Jahr wie jedes andere, ich komm aus den Miesen nicht raus. Das Jahr, an dem ein Eisbär mehr Platten als Bushido verkauft. Auch Sido zeigt sein Gesicht, ist jetzt ehrlich mit sich. Es wird Februar und ein Sturm ist in Sicht. The time is right to bring back the 80s. Sequence start.